Ekainak amala ditu gaur ostirala da, eta hau berrion albistegia duzu, berrio zarirretiaren albiste emankizuna eta udaletik zuzenean datorkigun berri batekin hasiera emanen digu gaurko kontakizunari. Horixe, txakurren txertaketa eta identifikazioa ekainaren hogeian eginen da. Txakurren identifikazioa egiteko eta amorruaren kontrako txertoa jartzeko data eta ordua zehaztu dituzte, ekainaren hogeian izanen da, goizeko bederatzi terdietatik ordu bat aterdiak Gipuzkoako etorbidaren 17 etxabean. Eh, Identifikazioa eta amorru kontrako txertoa lau hilabete baino gehiagoko txakurrei jarri bartzaizkie, azken bi urte hauetan txertorik jaso ez duten txakurrak ere txertatu beharko dira. Laro, geitamar minutuetako espinin klasea berezia eginen da berriozar Be, spinning saio berezia bihar larun batean, ekainaren amabostean eginen da, txirrindulen erreserba egiteko argeralekuan egin behar da, eta spinning kuota ordaintzen ez dutenek parte ardezaten zazpi euro ordaindu beharko dute. Berriozar Kirol elkarteak mendia garbitzeko jardunaldia antolatu zuen. Alaxeda Berriozar Kirol elkarteak, bekaek Berriozarko dermiokoak diren auzo zaharretik San Cristobal gotorlekurako bide eta zelaien garbiketa antolatu zuen. Ekainaren sortzian, eguna etengabeko euripean igaro zen, baina eguraldiak etzituen kirolari voluntarioak kikildu eta lan aldia egin eh, jendea lotxarik gabe botatako zaborrak jasotzen eh, izan ere batzuek ez dut dute ezkaba den altxorra ikusten eta zabortegia balitz bezala jokatzen dute horixe esan zuten antolatzaileek garbiketa egunaren antolatzaileek aldarrikapen eguna ere izan zen antolatzaileek esandakoaren arabera naturaz gozatzeko mendian gora zijoa zen txangozalek txaloka hartu zuten ekimena eta e, ba, parte hartutakoen esanetan deitoragarria da gure mendian botatzen den zabor kantitate o handia lana go gogor egin eta gero amarritako txikia egin zuten suspertzeko parte hartzaileek ezkabako ingurune zoragarria zaintzen lagundu izanaren poza eraman zuten etxera. Alokairu sozialeko etxe bizitza bat eskaini dio Lakaixak, zortziko kaleko pisu bat okupatu zuen familiari. Alaxe da, Lakaixaren etxe bizitza bat zortziko kalean okupatu zuen familiak bi urtez al izanen du bankuaren beste etxe batean, hilean eunda amar euroko alokairu sozial batekin. Hipoteka kaltetutako pertsonen plataformak gogorarazi du Marcos Moran eta bere familiari iragan maiatzaren amalauan eman zietela ostatu berriozarren okupatutako etxe bizitza batean, eta ekintza horren bidez, kaixarekin negoziatzea izan zutela helburu ikustekoa da, edo ikusten da eh, helburu hori behintzat lortu dutela. Plataformak azaldu du 2008 garren urtean, etxe bizitza ordainian emateko aukera eskainiziola kajanabarrak familia horri, baina horrien truke zorrearen kopuruarekin mailegu pertsonal bat sinatzera behartu zituzten. Horren ondorioz, moranek ezin izan zion maileguari eta alokairuari aurre egin, lareunda hogeita 6 euroko subsidioa jasotzen duelako. Hora orain hipotekak ukitutako taldeak begionez ikusi du lakaixak eskainitako alokairu soziala oroar moranen familiarentzat baldintza duinak lortu izanagatik pozik agertu da plataforma eta batez ere taldeko kide guztiek egindako borrokarengatik eta lan eskergarengatik. Ekainaren hogeita bian jokatuko da iru bider iru straightball saskibaloi txapelketaren irugarren edizioa. Memorial Antonio Vazquez izenarekin ezaguna den streetball txapelketaren irugarren edizioa, ekainaren hogeita bian jokatuko da, emaileen plazaren atzealdean dagoen saskibaloi zelaian dekatlonen ondoan. Gizonezko eta emakumezko kategoriatan banatuko da txapelketa, aur gazte eta senior mailetan. Izen emateko epea, ekainaren hogeita batean amaituko da, eta horretarako beharrezkoa izanen da, ama, bi euro sartzea dira laboralkutsako ondoko kontu korrontean. Iru 0, iru bost, 0 bat, bederatzi sortzi, 6 bost, bat bederatzi sortzi 0, 0 bat, 6 bost, 6, 6. Errepikatuko dugu laboralkutsako kontu korronte hau. Iru 0, iru bost, 0 bat, bederatzi sortzi, 6 bost, bat bederatzi sortzi 0, 0 bat, 6 bost, 6, 6. E, dirua sartu onde, ondoren, ordainagiriak iroldegian aurkeztu beharko da izen emate horriarekin batera. Eta datorren astebururako kultur itzorduak aipaga izango ditugu orain gaur bertan musika eskolak ikasturtea mailerako bigarren kontzertua eskainiko du. Atzo eskolako solistek emanaldia eskaini zuten eta gaur musika taldeen txanda da. Kontzertu berezia eskainiko dute Aire Zabalean, Arratsalde honetan izanen da hori Euskal Herria plazako pergolan. Eta musikarekin jarraitu zigandean denboral, e, agur izango dio elkarrekin abez batzak doako kontzertu batekin. Alaxe da, elkarrekin abez batzak ere aire zabaleko kontzertu bat prestatu du doakoa egungo denboraldiari agur esateko. Itzordua, igande honetan izanen da, arratxaleko zazpietan Euskal Herria plazako estenatokian ere. Txirrindularen ama begarren edizioa igandean ospatuko da. Alaxe da berriozarko txirrindulari taldeak BTT kudalaren laguntzarekin txirrindularen ama edizioa antolatu du igande honetarako. Izen emateak kirolde egian eginen dira norbanakoaren datuekin betetako inskripzio horria eta iru euro entregatuta. Aprobaren egunean bertan ere izen emateko aukera dago, goizeko amarrak laurden gutxirarte, baina pixkatxo bat garestiagoa da, bost euro e, ordaindu behar baitira ordainagiriarekin proba bukatutakoan parte hartzaile bakoitzak opari bana jasoko du eta gainera txirrindula baten zozketan sartuko da. Adin gabeen izen ematean gurasoek edo tutoreek sinatu behar dute. azmintzatuko gara orain, eh, obera eginen du berriro ere eguratsak eh, eh, goizeko lehen orduetan zerua odeitsua gertuko da, baina goizak aurrera eginala, ostarte handiak zabalduko dira, eta arriatxaldean oroar zerua odei gutxirekin geratuko da. Ekialdeko aizea ibiliko da, eta temperatura maksimoak igo eginen dira, atzokoekin alderatu, zogeita bat, hogeita bosten gradu artekoak izanen dira, leku gehienetan. Eta hausia izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian, FMko eun puntu sortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.